Бұланы әхлақ дейміз. Әхлақ иман білән баравар тұрыдған мойым тәләп. İslami güzel əxlaq bilan zinnətliniş, Allah Taala'ğa ən yıqımlıq əməl və bəzi ibadətlərdən uluq ibadətdir. Peyğəmbər (əleyhissalam)ın yeniğə gələn elçilər ümmigə onadan "Qandaq adamni Allah hammadan yaxşı gördü?" deyə sorğanda, Peyğəmbər (əleyhissalam) ən əxlaqlıq bolğan adamni Allah hammadan yaxşı gördü. imom ahmad rivoyati deb javob bergan payg'ambar alayhissalom uchunmi eng yiqimliq odam eng axloqli odamdir payg'ambar alayhissalom sahobalarga mundoq degan sizlarga ishchonlardan men eng yaxshi ko'rdiganlarni aytib beraymi eng axloqli bo'lganlaringlar mening uchun eng suyimli hisoblanasizlar imom ahmad rivoyat hozirgi zamon musulmonlarning payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalomning Mən faqat gözəl əxlaqlarını toluqlaş üçünlə əvətildim degan sözüdə ifadəsini tapqan. Onun peyğəmbərliginin qoyisi qılınğan İslami gözəl əxlaqlarını öyrənib, özlərini islah qilishqa və müsəlmanlıqni toluqlaş orqali qaytadan qad ko'tarishga naqadar zo'r ehtiyojli bo'layotganligi hammaga ma'lum. Chunki bir millatning yuksilishi yoki cho'llishi uning axloqiga bog'liq ish. Axloq bilan har millat rivojlanib davom etar, ayrılğalla əxlaqdın zavallıqa aman kitər. Əxlaq əni şundaq millətinin təqdirini bəlgiləydiğən muhim amil. Əxlaq haqqıda umumu bayan. Əxlaq və onun əhmiyyəti. 648-ci sual. Əxlaq degen nəmə? Cavab. Əxlaq insanın royida yerləşib, adət halığı kəlgən qılıqlar olub, adamın iş hərəkəti, gap so'zi ideyasi mijoz xulqi muomala munosabati örpü adetini ölçemleştirip qilip qısaladığan mizan. Əxlaq kündülük turmuşda çetiladığan dairinin kənliki, umumliqi, roli, təsiri və tərbiyə cəhətin mənevi küşlərinin sərxili hesablanıdı. Əxlaq güzel əxlaq, yəni yaxşı əxlaq və yaman əxlaq, yəni naçar əxlaq da işkiyə bölünüdü. 649-cu sual: Güzel əxlaq degen qaysı? Cavab: Go'zal axloq o'zimizga, atrofimizdagilarga, jamiyatga va butun insoniyatga foydali bo'lgan dinimizning prinsiplariga uyg'un kelgan va dinimizda buyurilgan axloqlardir. Bu islomiy go'zal axloqmi deyiladi. Islomiy go'zal axloq doirasiga kiradigan yaxshi ishlar va odatlar intayin ko'p. Ular har ishda to'g'ri, adolatlik, rostchil bo'lish, va'daga vafo qilish, omonatga ishonchlik, so'ygi vafoliq iymon e'tiqodli bo'lish oilasidagilarga mehribon ota onaga vafodor urug' tuqqanlarga ko'yimchan qo'shnilarga apo'chan hayvonlarga rahimdil bo'lish mayli dunyolik bo'lsin mayli oxiratlik bo'lsin o'z vazifasini bilish va o'z vaqtida o'rindash xatoligini dodil e'tirof qilish adabiy jasoratlik sehi mard pokiz madaniyatlik ko'ksi keng bo'lish har ishda haqiqatni ko'zlash o'ziga ishonish o'ziga yo'linish, vijdonliq, g'ururliq bo'lish, numusini saqlashni bilish, vatanga, xalqqa va butun insonlarga manfaatlik bo'lish va boshqalar. 650-ci sual: Yaman axloq degan qaysi? Javob: Yaman axloq o'zimizga, atrofimizdagilarga, jamiyatimizga va butun insoniyatga ziyonliq bo'lgan, dinimizning prinsiplariga uyg'un kelmagan va dinimizda to'silgan qiliqlardir. Yaman əxlaqlarının türləri intayın köp. Ular yalğan etiş, aldamçılıq qilish, haram yeyish, ota-ananı qaqşitish, oilasidagilarni ranjitish, qo'shnilarni azarlash, xizmatdoshlarga cho'nchilik qilish, boshqalarga dushmanlik qilish, tuhmat qilish, ko'ranmaslik, qo'rqinchoqlik, so'zida turmaslik, hayvonlarni qiynash, o'rinliq, tamagarlik, fursatparastlik, fitnaxo'rlik, g'ayvatxo'rlik va boshqalardir. 651 savol Islom dinida axloq tushunchasi qandaq? Javob. Dinimizning buyurgan va to'sqanlarining hammasi insonlarni dunyo va oxiratda baxtli qilishni va insonlarni eng asl axloqlarga erishtirishni maqsad va g'oya qilgan. İnsanlar dinimizde buyurulganlarının hemmisi toluq əməl qılıdğan bolsa, əlbəttə ular ən gözəl, ən əsl əxlaqlara ega bolğan boludu. Чүнки dinimizning buyurganlari va to'sqanlarining hammasi insonlarni o'zlariga, oilasidagilarga, atrofidagilarga, jamiyatga, muhitga va bütün insoniyatga ziyallıq boğan barlıq nacar axloq va yaman xuylardan yiroqlashtirib, foydali ishlarga yuzlantirdi. Axloq rahmatning türkisi bilan eng yaxshi ifodasini topadi. 652 sual Axloq bilan rahmatning munosabati nima? Javob: alloh taolo qur'oni karimda muhammad alayhissalomga وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ya'ni biz seni olamlarga faqat rahmat qilib evatdiq degan sura anbiya 107 oyat bu oyatdan muhammad alayhissalomning butun olamlar uchun rahmat bo'lib avatilganligi ifodalanadi ammo payg'ambarimiz hazrati muhammad alayhissalom o'zining payg'ambarlik muddasini ochiqlab men faqat go'zal axloqlarni to'liqlash uchun levatildim degan imom buxoriy rivoyati yuqorqi oyat bilan hadis o'ttirisida intayin zich munosabatning borlig'i ko'rinib turdi 653 savol undaqda bu oyat bilan hadis o'ttirisida ne munosabat bor javob qani o'ylab ko'ring bir lahza men bilan birga tafakkur qiling aldamchilik yolg'onchilik xiyonatchilik bir biriga ishonmaslik shafqatsizlik qatorliq nochar illatlar davri surgan bir jamiyatda rahmatni topqili bo'lamdi bir biriga ishonch qilolmaydigan bir biriga xiyonat qiladigan bir birini aldaydigan yolg'on so'zlaydigan bir oilada rahmatning iznosini ko'gil bo'lamdi Шуңа кескин әйтә алабызки, мен фақат гүзәл әхлакларны толыклаш өчен ивәтилдим дигән хадис белән biz seni olamlarga faqat rahmat qilib evatdik degan oyat o'ttirsidagi munosabat oldinqisi keyingisini ro'yatga chiqaradigan halqiliq munosabatdir chunki axloq bo'lmasdan rahmat amalga oshmaydi 654 savol undaqda rahmatning ma'nosi nima javob rahmat so'zi lug'atda kuyinish mehribonlik shafqat rahimdillik degan ma'nolarni ifodalaydi rahmat so'zini mashhur tilshunos olim abduqodir jo'rjani boshqalarga yaxshilik yetkazish deb ta'riflagan islohotchi olim ibn qayim javzi jafo tarsimu ko'ngli xohlamasimu boshqalarga manfaat yetkazishni taqozo qiladigan sifat deb ta'riflagan 655 savol axloq ibodatdanmi muhimmi bu nima uchun shundoq javob Şəksizki, əxlaq köplügən ibadətlərdən mühim. Çünki bütün ibadətlərin ən asaslıq meyvəsi fəqət əxlaqını islah qilish və şu arqalıq Allah Taala buyurğan bəndəçilik vəzifəsini ada qilishdən ibarətdir. Əgər şundaq olmasa, ibadətlərin tən tərbiyə hərəkətlərindən fərqi olmay qalıdı. İslami gözəl əxlaqın ibadətdən mə savablıq əməl ikənligini Peyğəmbər (əleyhissalam) oturuğa qoyub qiyomat kunida musulman kişinin yaxshilik mezonida go'zal axloqdan salmağaraq keladigan hech narsa yo'qdir degan İmam Tirmizi rivoyati. 656-cı sual: İbadətlərin əxlaqını islah qilishidagi roli nima? Javob: Dinimizdə buyurilgan ibadətlər ayni vaqtda insonlarning axloqidagi qing'irliqlarni tuzitish rolini o'ynaydi. Masalan, ibodatlarning beshi bo'lgan namoz haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda innas solata تنهى عن الفحشاء والمنكر ya'ni haqiqatan namoz qabih ishlardan gunohlardan to'sidi deydi sura ankabut 45 oyat ma'lumki qabih ishlar bilan gunohlar nachar axloqning natijasidir talabga loyiq holda samimiy niyat bilan ado qilingan namoz yomon axloqlardan cho'qim to'sidi va yaxshi axloqlarga yetaklaydi alloh taolo hadis qudusida mundoq degan man namozni faqat mening ulug'liqim oldida o'zini tuvan tutadigan bandalarimga yomonlik qilmaydigan gunoh masiyatga davom qilmagan kunduzlari meni yod etgan peqirlarga musofirlarga tullarga va xopiliq tortib qolganlarga rahm shafqat qiladigan kishidilla qabul qilaman zubaydi rivoyati Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, sizning namozingiz sizni insonlarga rahm shafqatli qilamasa, siz namoz o'qib uning mevasini ko'rmagan bo'lasiz. Zakatning g'oyasi va mevasidan maqsad go'zal axloqni yetildirishdir. Chunki o'zini zakat va sadiqalarni berishga odatlantirgan odam yo'qsillarga ish chaqirtish va shafqat qilishni, shundaqla saxiylikni o'rganadi. Zakatning buyurilishining g'oyasi haqida Qur'on Karim mundaq deydi: "Xuz min ahvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha" ya'ni ularni gunohlardan poklash va yaxshiliklarni ko'paytirish uchun ularning mollarining bir qismini zakot hisobida og'in sura tavba 103 oyat odatdagi yaxshiliklarni degan ibora zakotning moddiy va ma'naviy barliq yaxshiliklarni ko'paytiradiganligini ifodalaydi sehiylik va mardlikdan iborat go'zal axloqmi zakot ko'paytib beradigan yaxshiliklardan biridir go'zal axloqda cho'qim ibodatning savobi bor payg'ambar alayhissalomning birovga ochiqchira aytishingda sadiqining savobi bor deganligi buningga ishorat qiladi termiziy rivoyat ro'zining buyurilishining g'oyasi haqida qur'oni karim mundoq deydi يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ya'ni ey mo'minlar gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga ro'za farz qilinganidek sizlarga ramzon ro'zasi farz qilindi sura baqar 183 oyat oyatdagi gunohlardan saqlanishinglar uchun degan ibora ro'zining insonni gunohdan yiroq tutadigan va yaxshilikni suyadigan go'zal axloqqa ilib boradiganligini ifodalaydi hajjining buyurilishining g'oyasi haqida qur'oni karim yana mundoq deydi الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعمله الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب يعني هج وقت مالن برقانج أيدر بو أيلا ده هج قلش نيات قغان يعني إحرام بغلغان آدمنا جنسي علاق قلشي قناه قلشي وجدال قلشي ماني قلنط Sizlar qandoqliki yaxshi amalni qilsanglar, Alloh uni bilib turadi. Oxiratliginglar uchun oziq elib elinglar. Eng yaxshi oziq taqvodorlikdir. Sura Baqar 197-oyat. Odatdagi gunoh qilish va jidal qilish ma'ni qilinadi degan ibora bilan eng yaxshi oziq taqvolikdir degan ibora haj ibodatining kishilarni gunohlardan, kishilarga azor berishdan yiroq bo'lgan taqvoliq doirasiga elib kiradigan, go'zal axloqqa yetaklaydiganligini ifodalaydi. Yoqirqi va boshqa butun ibodatlar musulmonlar yetmakchi bo'lgan mukammallikning shotisi va go'zal axloqlarga odatlanishning yo'lidir. O'rindog'ichisiga bu dunyoda foydasi bo'lmagan ibodatlarning oxiratda uningga foyda yetkazishini tasavvur qilib bo'lmaydi. Ibodat bilan axloq ayrilmas bir butunlik. 657-savol. Hozirgi musulmonlarning axloqiy ahvoli qanday bo'lmoqda? Javob: İnsan tən tərbiyə arqılıq cismani sağlamlıqqa erişsə, ibadət arqılıq roy güzəllikə və gözəl əxlaqlağa erişir. Bəzi kişilər məsciddə nəhayət əxlaqlıq, amma məscidin sırtında, cəmiyyətdə, ailəsində, iş ornida o başqa insan. İbadət bilan əxlaq otursudakı mundaq çoğ ayrılış nəticəsində İslam dünyasında mundaq iki xil insanlar mövcud. Biri əxlaqı naçar, amma ibadətlərini vaxtında orundaydıqanlar. Yana biri axloqi yaxshi, ammo ibodatlarni yaxshi o'rindimaydiganlar yoki hech o'rindimaydiganlar Jamiyatda ba'zi kishilar borki, ular muomala ishlarida nihoyat rostchil, durust va ishonchlik, ammo namoz o'qimaydi. Yana bir kishilar borki, ular ibodatlarga nihoyat herisman bo'lsa-mu, axloqi nachar bo'lganlikdan birini aldaydi, yana biriga azor qiladi. Bu ikki firqaning hech qaysi islomdan emas. Ustoz Amir Xolidning Mu'minning axloqi nomli asrdan. Su bilan o't birlashmaganidek, talabga loyiq o'rindalgan ibodat bilan yomon axloq birlashmaydi. 658-ci sual. İbadət bilən əxlaqı qoyulğan tələb bir xilmi? Cavab. Dinimizin ibadətlərini orundaşqı qoyğan tələbi bilən, İslami güzəl əxlaqla bilən əxlaqlanışqı qoyğan tələbi və çaqırğı birdir. Yəni, İslam nəzirdə əxlaq bilən ibadət işkisi birdir. Qur'on Karim va hadislarda buning misollarini ko'p ko'rgili bo'ladi. Rastili baxtga erishadigan haqiqiy mu'minlarning sifatlarini bayon qilgan jami oyatlar va hadislarda ularning axloqi bilan ibodati maqtalgan. Masalan, Mu'minun surasi mundaq boshlangan. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim xoshi'un. Ya'ni mu'minlar haqiqatan baxtga erishdi. Ular shundoq mu'minlarki, namazlarda Allah'ın uluğluğudun, onundun eyminip turguçiladır. Bu ibadet. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مَعْرِدُونَ Yani ola bihudu söz, bihudu iştin yirak boğuçiladır. Bu ahlak. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعِلُونَ Yani ola zakat bergüçiladır. Bu ibadet. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مألوم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ya'ni ular avratlarini o'zlarining ayollari va cho'rilaridan boshqalardan ya'ni haromdan saqlag'uvchilardir o'z ayollari va cho'rilari bilan jinsiy yaqinchilik qilg'uvchilar malomat qilinmaydi buning sirtidan jinsiy talabini qondirishni talab qilg'uvchilar haddidan oshg'uvchilardir Mana bu axloq. Vallazinahum li amanatihim va ahdihim ra'un. Ya'ni ular o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan va'dasiga rioya qiluvchilardir. Mana bu axloq. Vallazinahum ala salatihim yuhafizun. Ya'ni namozlarini vaqtida talabga loyiq ado qiluvchilardir. Mana bu ibodat. Sura mo'minun 1-9 oyatlar. demak dinimizning bizdan talab kıladığını e, ibodat bilan axloq arishkisidir 659. sual. Mu'millerni Allah'ın söygüsüge eriştirgen nersi nime? Cevap. Şeksiz ki musulmanlarni Allah Ta'ala'nın söygüsüge layık kıgan ve onunla eriştirgen nersi güzel ahlak bilen samimi ibodatdir Qur'an karim allohning söygüsüge erishgan yaxshi bandalarning sifatlarini ularning ibadeti va axloqi bilan birga bayon qilgan Мәсәлән, Фуркан сүрәсендә мондак дигән: "Ва ибадур рахманилләзина ямшуна алал арды хавнан ва иза хатабахумул джахилуна калу саламан." Яни мәрхәмәтлек Аллаһның яхшы күрдегән бәндәләре зиминда үзләрен төвән тутып, тәмкинлек белән мәгъут. Надаллар уларга налайык сүз кылса, уларга "Сезләргә аманлык теләйбез" дейт ва үз юлыга дәвам кылат. Mana bu axloq. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ya'ni ular kechalarni parvardigoriga sajda qilish va uzun uzun qiyomda turib namoz o'qish bilan o'tkazadi mana bu ibodat والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ya'ni ular parvardigorimiz bizdan jahannam azobini yiroq qilgin jahannamning azobi haqiqatan sening dushmanlaringdan ayrilmaydi jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir yomon joydir deydi mana bu ibodat والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ya'ni ular xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi bexillikmi qilmaydi o'tirhol xarajat qiladi mana bu axloq سوره فرقان 63-67 oyatlar. 660 savol. Qiyomatda quruq qo'l qoladiganlar kimlar? Javob. Payg'ambar alayhissalom bir kuni sahobalardan kimning quruq qo'l qog'uvchi ekanligini bilamsizlar deb so'raganda sahobalar hech qanday mol-mulki bo'lmagan kishini quruq qo'l qog'uvchi kishi deymiz deydi. Bu vaqt payg'ambar alayhissalom qiyomat kuni birov namoz, zakot va ro'za qatorliq ibodatlarni o'rnigan holda keladi. Әмма о біріні тылыған, бірге төхмәт жаплыған, бірінің беліні яваған, бірінің қиніні төккен, біріні ұрған болып, бұл сәбәптен оның яқшылықлары шулағы еліп берілді. Оның яқшылықлары түгісе, оланың гунахлары оныңға артылды. Андан о дозақ ташланады. Мана бұ, менің үмметімнің құрық қол қағычыларыдыр, деген. Имам Муслим rivoyatdi hadisda anglag'animizdek ibodatning qabul bo'lmasligining və axirətdə əsqatmaslıqının birdən bir səbəbi yaman əxlaqlardır. 661-ci sual: Şirkətin gözəl olması üçün nə qilish kerak? Cavab: Şirkətin gözəl olması üçün nəfsini paklaş və ruhunu yüksəltiş arqalıq işini işki dünyasını islah qilishdan başlash kerak. Chunki insonning ishki dunyosi tuzalmasdan tashqi harakatining tuzalganligi ishga yaramaydi. Bundaq insan yasalmılıqdan xali bolalmıqallıq səbəblik İslami güzəl əxlaqını asılı qılanmaydı. İnsan ruhi dünyasını güzəl ədəb əxlaq bilən zinnətləgəndələ, cəmiyyətdə iş şərkiti güzəl, söz ifadəsi güzəl, muhiti güzəl bolalaydı. İbbət hayalıq, güzəl qayilik, qaytmaz iradilik, çidam qayrətlik, səbir taqətlik, tırışcan, səmimi sadaqətlik, kəmtər, işcan, əbucan, mulayim, ig'ir besiq, ro'yi dunyosi mukammal odam bo'laoladi. Aksicha, adab axloq tarbiyasiga sal qaralsa yoki tashqi ko'rinishiga ahamiyat berilsa, go'zallik satlikka, yaxshilik yomonlikka o'zgaradi. Axloqsiz odam yomon ish, yomon xuy, yomon illatni odatga aylantirib oladi. Mundaqlar ish harakati aski, so'zlari qo'pol, behaya, pastkash, nomussiz, vijdonsiz, rahimsiz, saxtipaz, vafosiz, yolg'onchi oldamchi oshko'z nafsoniyatchi manmanchi cheqimchi bexil jidalxur qatorliq yomon qiliqlarga odatlanib qoladi natijada oilaning xotirjamligi jamiyatning tartibi buziladi shunga dunyodagi barcha dinlar eng avval kishilarni go'zal axloq bilan zinnatlashga chaqirib kelgan islom dinida bo'lsa go'zal axloq iymonning kamolati va ibodatning javhiri sanaladi payg'ambar alayhisalom bir hadisda musulmon odam go'zal axloqi bilan kecha uxlamay namoz o'qigan va kunduzi ro'za tutganning savobiga erishalaydi deb ko'rsatgan ibn hayyan va hokim rivoyat 662 savol insonlarni jannatga eng ko'p kirgizadigan amal qaysi javob insonlarning jannatga kirishga eng ko'p sabab bo'ladigan amal go'zal axloqdir payg'ambar alayhissalom insonlarni jannatga kirgizadigan ishlarning eng ko'pi taqvoliq bilan yaxshi axloqdir deb ko'rsatgan imom termiziy va ibn moja rivoyat u go'zal axloqqa tashabbus qilib man axloqi go'zal bo'lganlarning jannatga eng yuqori martabali qasriga kirishiga kafolat qila olayman deb ko'rsatgan abu davud rivoyat taqvoliq go'zal axloqning ifodasidir Hadisda insonlarni jannatga eng ko'p kirgizadigan narsa ibodat deyilgan emas, balki axloq deyilgan. Marhum ustoz Muhammad G'azzali Islohatchi mutafakkur olim Muhammad G'azzali 1917 yili Misrning Бухайра rayonida dunyoga kelgan bo'lib, Misrning oliy diniy maqomlarida va qadimiy ilm yurti Azarning da'vat ishlari komitetida xizmat qilgan. Makkadagi Ummul Qura universitetida Aljeriyadagi Islom universitetida ilgari кейин bo'lib, bir qancha yil ustozlik qilgan. Misrdagi Al-Ikhvanul Muslimun jamoatining актив a'zolaridan bo'lgan. Bu sababdan ikki qitim turmaga e'longan. Musulmonlarning holini isloh qilish va tarbiya mavzularida ko'plagan qimmatli islomiy asarlarni yozgan. 1996 yili Saudiya Arabistonining Riyod shahrida chaqirilgan Islom qurultayida so'zlab turgan paytda yuragi to'xtab qilib olamdan o'tgan. Мәдинедеке Бәқи қабырстанлығыға дәпні қылынған. Мұсылманның әхлақы намлық әсірді мұндақ деп языды. Иман кішіні пәстіктен сақлығычы вә ұлығлықы қозғатқычы күштір. Өзлеріні диндарладың санайдыған бір қысым кішілі бәзі ибадетләні орындап қойғыны білән, тәләп қылынған әхлақы ибадетләні ада қылышқа сәл қарайды. Бұның білән қыған ибадетлердің пайдаланмайды. Bir adam Peygamber aleyhisselamdan yeniği gelip, onunla Ya Rasulullah, bir ayol bor, u namoz o'qiydi, ro'za tutadi va sadiqini ko'p qiladi. Lekin qo'shnisiga tili bilan arziyat beradigan deganda payg'ambar alayhissalom u do'zaxga kiradi degan. U odam yana yana bir ayol bor, namoz ro'zasi oz, sadaqani mo oz beradigan, qo'shnisiga arziyat bermaydigan deganda payg'ambar alayhissalom u jannatga kiradi degan. İmam Ahmet rivoyati Bu javobda esil axloqning qimmatiga alohida e'tibor berilgan. Yana bir hadisda go'zal axloq xuddi suv qiruvini eritgandek xatoliklarni eritadi. Nachar axloq sirka asalni buzgandek hammani buzadi deb ko'rsatgan. Imom Bayhaqi rivoyati. 663-savol. Axloq bilan imonning darajasi qandoq? Javob: Go'zal axloq imonni takommullukka ilib boradigan va uni kuchlantiradigan omildir. daraja jihatda axloq bilan iymon bir o'rinda turadi payg'ambar alayhissalom go'zal axloqning ahamiyatini bayon qilib iymoni eng komil mo'min eng axloqli kishidir deb ko'rsatgan imom buxoriy rivoyati payg'ambar alayhissalom bir kuni allohning nomi bilan qasam qilamanki undoq odam mu'min bo'lolmaydi degan so'zni uch qatim takrorlagan bu vaqtda sahobalardan biri unindan Ya rasululloh o qandoq odam deb so'raganda payg'ambar alayhissalom qo'shnisi uning ovorchiliklardan xotirjam bo'lolmaydigan odam deb javob bergan imom muslim imom ahmad rivoyati qani o'ylab ko'ring balkonga yaygan kirning suyini ostinqi qavatdagi qo'shnilarga yoki yo'lga eqitib kishilarga arziyat beradiganlar bilan mashinasini qo'shnisining eshigi oldiga to'xtatib olib uni bearam qiladigan yoki qo'shnisining eshigi oldiga yunda va yoki axlatlarni to'kadigan Öyge kirib chiqish jarayonida qo'shnilarini rohatsiz qiladiganlar o'zlarini iymonimiz komil deb aytolamdi insonning vujudida razillik cho'nqurlashib yomonligi kuchaygan siri xuddi odam kiyimdan ayrilgandeklar din ibodatdan ayrilib qoladi ixchamlab aytganda axloq har qanday odamning dunyo va oxiratdagi g'alba yoki mag'lubiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan muhim omil 664-нче суал. Әхлак тәрбиясенең әһмияте неме? Җавап. Адам әхлакы тәрбия аркылыкла хакыйкы адам булып җитәләт. Авлатларга элеп берилгән әхлак тәрбиясе каядә яхшы элеп берилсә, шу ядагы адамларның иди ва сапасы, мәдәният сапасы, әхлак сапасы, тән сапасы яхшы булады. Әхлак тәрбия аркылы авлатларга кандак адам булыш, кандак гая тургызыш, davrga mos qadamni qandoq ilgirlash qandoq qimmat yoritish nemini qilish nemini qilmaslik nemini suyish nemalardan nafratlanish to'g'risida ta'lim beradi shariat ahkomlarining axloq bilan munosabati 665 savol shariat ahkomlarining axloq bilan qandoq munosabati bor javob shariat ahkomlarining axloq bilan bo'lgan munosabati nihoyatda zich munosabat bo'lib əxlaq prinsipləri bilən şəriət əhkamlarının prinsipləri bir. Бәлкі шәриетні бір юриш әхлақтың ибарат бірлі маузуның ішчіге кіргізішкі болады. Чүнкі шәриет әхкамларыны орындашқа түрткі болуған нәрсе янала әхлақтыр. 666-нчы суал. Этиқадның әхлақ білән қандақ мұнасибеті ба? Жауап. Ислам этиқады әқиқатта ilmiy haqiqatlar bo'lib, uning Alloh taolaning borligiga, birligiga, sifatlariga payg'ambarlarga samoviy Alloh tushirgan kitoblarga g'ayiblarga munosabatlik taraflari bordir ilmiy haqiqatlarga bosh egish axloqiy fazilat bo'lib bu ilmiy haqiqatlarni qabul qilishga turtki bo'lgan narsa yanala axloqdir chunki haqiqatni e'tirof qilish go'zal axloq bo'lsa ilmiy haqiqatlarni inkor qilish va uningdan yuz o'rish razil axloqdir uningga turtki bo'lgan narsami nafsi xoyishining ta'siri ostida qilib haqiqatni rad qilish va uni yomon ko'rishdir haqiqatni suyish va uni o'zining ziyniga bo'lgan taqdirdimi qabul qilishdan iborat go'zal axloq bilan axloqlangan odamning bu go'zal axloqi uni haqiqatga bosh egish va uni qabul qilish haq egisini e'tirof qilishga ilib boradi ammo bu go'zal axloqdan mahrum bo'lib o'zining nafsi xoyishini aqlga hokim qilib olganlar haqiqatni qabul qilmaydi haq egisini e'tirof qilmaydi buningdan ma'lumki dunyoda nurg'un kishilar orasida keng tarqalgan botil e'tiqodlar axloqiy bulg'inishlardan kelib chiqqan xurofotlar bo'lib bulg'anmag'an sab axloqning turtkisi bundoq botil e'tiqodlarni albatta rad qiladi 667 savol ibodatning axloq bilan qandoq munosabati bor javob İslam şəriətidəki ibadət faqat Allah Taala'nın özügə qılınadigan, onun buyruqlarını orundab, tosqanlardan yeniş bilan onunğa ibadət qilishni taqazzo qiladigan, onun ata qilgan sansız ne'matlarga shukr qilib, onunğa bo'ysunishni, onunğa yaqinchilik izlashni va uni chin dilidan suyishni talab qiladigan ulug'vor itoatchanlikning ifodasidir. Itoat qilinishi zarur bo'lgan biriga itoat qilish axloqiy burish bo'lib, Оның төрткісі haqiqatni сүйіш, haq egisining haqqini ado qilishdan iborat go'zal axloqdir. Chunki ibodat qilinishi zarur bo'lgan birining ibodat qilinishi uning tabbiy haqqidir. Haq egisining haqqini ado qilish va haqiqat o'zining boğan bo'lgan taqdirdimi uni qabul qilishdan iborat go'zal axloq bilan axloqlangan odamning bu go'zal axloqi uni haq egisining haqqini ado qilishga ilip boradi. Нәтижеде Аллаһның хаққы болған құлчылық бурчыны ада қылышқа түрткі болады. Неъмет бәгүчіге шүкір қылышымы go'zal axloq bo'lib, bu оныңғы turtki bo'lgan narsa, yaxshilik қығанның mukofotini berish, ne'mat бәргүчіге minnatdorlik bildirishdan iborat пәзилеттір. Alloh Таала ne'mat berganligi uchun оныңғы shukr ado qilish bilan minnatdorlik bildirishga әқлықтыр. Go'zal axloqli odam Alloh taolaning bu haqqini ado qilgandek, insonlar tarafidan ko'rgan yaxshiliklarni mukofotsiz qo'ymaydi. Bundaq qilish vafodorlikdan sanaladi. Vafodorlik bo'lsa, go'zal axloqning o'zi. 668-savol. Pul mol muomalasining axloq bilan qanday munosabati bor? Javob. Pul mol muomalasi to'g'riliq bilan adolat ustiga qurilgan muomala bo'lib, to'g'riliq bilan adolatni suyish go'zal axloq qatoridan sanaladi. to'g'irliq va adolatparvarlikdan iborat go'zal axloq bilan axloqlangan odam pul mol muomalasi va qandoqli bir muomalada cho'qim islom prinsipi bilan ish ko'radi din muomalador degan so'zmi bu sababdan aytilgan bo'lishi kerak ammo to'g'riliq va adolatparvarlikdan iborat bu go'zal axloqdan nisivisi bo'lmaganlar boshqalarning haq huquqiga tajovuz qilish haqsizlik qilib boshqalarga zulm qilish qatorliq yomonliklarni qiladi Чүнки haqsizlik bilan zulm, haqiqat o'zining nafsi xohishiga zid kelgan vaqtida uni yomon ko'rish va uningdan yuz o'rishdan iborat axloqiy qing'irlikdan kelib chiqadigan narsa. 669-cı sual. Ailə həyatidəki əhkamlar bilan əxlaqın qandaq münasibəti var? Cavab. Ailə həyatı üçün belgilənən İslami əhkamlar və qayda prinsiplər əxlaq bilan əməlgə aşıdığan olub, axloq bu munosabatlarning asosli yo'lanchigidir masalan oila nizomi shaxslarning haqq-hüquqları və onların vəzifələrini misal qıladigan bolsaq, ailə əzaları o'ttirisida o'zaro hamkorlik, bir-birini tushunish va bir-biriga yo'l qo'yish, bir-birini kechirish, oiladagi mas'uliyatlarni har kim o'zining iqtidori va yoritilishidagi o'zgachiligi asosan adolat bilan bo'lishish, o'ylanish, ajirishish oilaning ehtiyojlarini qamdash merosni haqqoni taqsim qilish qatorliq ishlarning hammasi boshdan oxir go'zal axloq prinsiplariga amal qilish bilanla to'g'ri yo'linishga qarab yo'l oladigan ishlardir chunki adolatning qonun prinsiplari uy ishchiga yormaydi uy ishchida faqat ollohdan qo'rqishdan iborat axloqiy va vijdoniy prinsiplarla ishga yaraydi yemak ichmak va islom ko'rsatmalariga munosib holda kiyinish ishlarimi bu mavzuga qo'shiladi 670 savol ijtimoiy munosabat bilan axloqning qanday munosabati bor? Javob: Ijtimoiy munosabatlar axloq bilan zich munosabatlik bo'lib, har bir shaxsning hayotidagi dini va dunyolik vazifasini oila a'zolariga, qo'shnilariga, yurt jamoatiga va butun musulmonlarga qartilgan burchini va vazifasini chin ko'ngildan qaytar ado qilish ishi kishidagi haqiqatni suyish, boshqalarga yo'l qo'yish kechirish, umumning manfaati uchun o'z nafsining talablaridan voz kechishdan iborat go'zal axloqning turtkisi bilan amalga oshirdi. 671 savol: Ahdi misaq va kelishimlarning axloq bilan qanday munosabati bor? Javob: Ahdi misaq kelishim va va'dalish ishlarini elib berishdan maqsad insonlarning haq-huquqini qo'g'dash, haqsizlikka va zulmga yo'l qo'ymaslik uchundir. Mundaq muomalalarni birovning haqqiga tajovuz qilmasdan haqqoniy holda ilib berish faqat go'zal axloq doirasida ish ko'rish bilanla amalga oshadi chunki go'zal axloq kishini o'z o'zidan hisob elish o'z e'tiqod qilayotgan dinning prinsiplariga amal qilish haqsizlikka qarshi turish qatorliq fazilatlarga ilib boradi olti yuz yetmish ikkinchi savol islomiy qoida usullarning axloq bilan qandoq munosabati bor javob islomiy qoida usullar insonning yurish turishi va ish faoliyatlarida shundoqla boshqalar bilan bo'lgan munosabatlarda ifodalanib turadigan bir xil to'g'riliq haqqoniylik va adolatparvarligini gavda qilgan ro'yi go'zallikdir uningda boshqalarni hurmatlash ularga yaxshi va to'g'ri muomala qilish ularni bearam qiladigan va ularning g'ururini dafsanda qiladigan har qandaq gap so'z va harakatlardan yiroq turish qatorliq esil fazilatlar mujassam bo'lgan bo'ladi bu qoida yo'sinlar faqat go'zal axloqdan nesiva olgan kishilardala o'z ifodasini topa oladi chunki bu ishlar davlatning jazo qonuni bilan qo'rqitib qildirg'ili bo'ladigan ishlar emas balki bu ishlarni insonlarning ichki dunyosidan chiqqan va uning ish harakatlarini o'z kontrolligi ostiga oladigan axloqning kuchi bilan qildirg'ili bo'ladi